мимоволі притиснула до грудей руку. Побачила зразу, що він постарів, що дереза на голові стала геть сивою. Чоловіки тримаються до якоїсь межі, а тоді їх обпалює, неначе дерево інеєм. Тільки деякі стоять і в зимі, то нелені. Раптом її мов би щось струснуло. У наступну мить зрозуміла, що вона тільки таким і бачила його в пам'яті, сумно усміхненим і злить схиленою на праве плече головою. Щось близько-близько діткнулося серця, запекло, заболіло, ледве могла з собою впоратись. Сідай, ти з дороги? З дороги. На душі в нього було і щемно, і тужно, і тривожно. Щось тонке обгортало його, щось таємниче, невидиме, крихке, зіткане з минулого, сучасного, майбутнього, відомого і невідомого, куди входило стільки всього, що знати бодай щось наперед було неможливо. Прислухайся і почуєш гудіння, немов у морській раковині, доторкнися пальцем. А воно одірветься і розіб'ється, як скляна іграшка на ялинці. Розглядався по кімнаті, впізнавав речі, неначе давніх знайомих, з якими обірвав колись цікаву й гарячу дружбу. Меблі потьмяніли. Звичали, Але в кімнаті стало чепурніше, а може навіть затишніше. Знайомі цейсівські шафи, більша частина книг його. Він забрав тільки спеціальні. Простягнув руку, навмання вийняв одну. То був Дон Кіхот, колись найулюбленіша його книга. Нею зачитувалася Ірина але вона зачитувалася інакше. Вона взагалі любила книги про диваків, людей смішних, непрактичних. Вона мов би, милувалася ними і в чомусь утверджувалась. Вона любила їх і в житті подовго розмовляла з ними, тоді як він чомусь соромився і обходив їх. Василь Васильович повертів у руках книжку, з сумнівом похитав головою і поставив назад. Впала в око схожа на книжку товста зелена папка. Він здивувався, що залишив її тут. Але особливого бажання розкрити не відчував. Там на цупких аркушах фантастичні малюнки, піраміди й конуси проекти будинку міста. Тепер таких проєктів багато. Вони викликані тіснявою на землі. Він мав на думці інше. Думав про особливе щеплення людей, особливу спілку, про те, щоб ніхто не користався жодними перевагами. Спільні для всіх однакові магазини, зручні сади, басейни, квартири великими гніздами, як у селі, де все на видноті, де твою дитину кожен може зупинити на вулиці і запитати, чий ти син та куди йдеш. Серед кількох старих картин побачив на стіні вість Чурльоніса і розхвилювався надзвичайно. Це його найулюбленіша картина, щось у ній вічне, тривожне таке, що мало б бути, але не збувається. А якщо і збудеться, то не на добро. Але ми чекаємо. Ми не можемо не чекати. У людини попереду невідомість, але й вість, нею вона й живе. І як же все лаконічно та промовисто гора в тумані і величезні крила біля неї.